جواد الفجر قد حمحم وشد لجامه مسلم كوجه البدر مؤتلقا كرمح النصر منطلقا جواد الفجر قد حمحم وشد لجامه مسلم كوجه البدر مؤتلقا كرمح النصر منطلقا كموج غاضب غضبا الله تبارك وتعالى تاجر إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص Allah voli, Allah kaže da voli one koji se bore na njegovom putu kao da su bedem čvrsti. Allah uzvišeni ove voli koji se bore na njegovom putu. A šta mislite? A šta mislite, braćo moje i sestre? U kakvom je halu? U kakvom su halu oni koji ne vole da se bore na njegovom putu? أنا الرشاش للفادي أنا من شعشعت شمسي على يومي على أمسي فلا أغفو ولا أخشى وضوئي يبصر الأعشى O vjernici, ne uzimajte iza zaštitnike, ne uzimajte iza zaštitnike, ni njih, ni njihove zakone, ni njihove tenkove, ni njihove avione, ništa vam kaže uzvišeni ne treba od njih, vama je dovoljan, hasbunallahu, a ni'mal vakil, dovoljan vam sam ja, dovoljan je vaš zaštitni gospodar. سنابكه إلى العنبر يفوح أريجها أعطر جواد الفجر عداء له ضبح وإيراء Gdje su vladari? Gdje su oni koji su izdavali fetve? Gdje su oni koji su se rugali mojim robovima? Gdje su oni koji su ubijali moje robove? Gdje su oni koji su ubijali, tlačili moje muđahide? Gdje su oni koji su zatvarali? Gdje su oni koji su potvarali moju vojsku? Gdje su oni koji su ubijali moju uremu? Gdje su oni koji su ubijali moje poslanike? Gdje su silnici ovi? Gdje su muftije ovi? Gdje su učenjaci ovi? Šta ćete onda reći? Šta ćete onda reći vi učenjaci parlamenta i taguta limene il muku i omeli lahi lahi il kahar kada uzvišeni kaže kome je danas vlada كوجه البدر مؤتلقا كرمح النصر منطلقا جواد الفجر قد حمحم وشد لجامه مسلم znamo svoj pravac, idemo dalje, idemo za Allahom i Zabareke u Otara pomoć. Nema stajanja, nema posustajanja. To što zatvaraju, to što hoće da ubiju, to što ovo, to što ono, bolje od nas su ubijali i zatvarali. Bolje od nas su ubijali i zatvarali, braćo moja draga i sestre. Hvala što pratite, أنا درع لمن وحد أنا النار على العادي أنا الرشاش للفادي أنا من شعشعت شمسي Ne okrećite se za onima koji nas napadaju, koji lažu na nas, koji nas potaraju.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 A zatim, najispravni govor, najbolji govor je govor našeg stvoritelja Allaha te bareke wa ta'ala. Najbolja uputa je uputa njegova posljednjeg poslanika Muhameda sallallahu alaihi wa sallam. Najopasnije stvari po vjeru su novotarije, jer svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi u vatru. Poštovani džemate, draga moja braćo i sestre u islamu, assalamu alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh. Nakon ovog dersa šeha Bilibanija, šta čovjek da kaže osim treba svaki musliman i mu'min i muhsin da mu se probudi u srcu ono za šta sigurno znamo svi neki tajno, neki potajno, neki javno a to je da jedino sablja može da riješi ove probleme umeta Muhameda sallallahu alihi wasallam da druge opcije nema drugog načina nema da se oslobode zatvori, da se sruše taguti, ali Allaha uzvišenog molimo da nas počasti da budemo od tih, da ono što govorimo, da nam On dozvoli, omogući da sprovodimo uz njegovu dobrotu i pomoć u djelo. Draga moja braćo i sestra u islamu, svi smo svjedoci posljednjih dešavanja da kažemo i decenija umetu Muhameda sallallahu alejhi ve sellem Svjedoci smo kako se sa jedne strane ubijaju hapse, tlače, porobljavaju muslimani, a s druge strane smo svjedoci kako se rađaju i rađaće ljudi koji prodaju Allahove ajete. Kako se rađaju ljudi koji se bježe i bježe u krajeve da ne bi dostavljali Allahove ajete. Kako se rađaju ljudi koji se sklanjaju sa puta tauhida i ostavljaju te puteve da njima idu i nose novotari i nose ovu vjeru. I rađaće se i rađaju se ljudi koji direktno stavljaju sebe na mjesto bogova i propisuju ono što je samo pravo Allaha te bareke. Vata'ala. Braćo moja i sestre, najjača zabrana među svim zabranama i najveći grijeh je govor o Allahu bez znanja. Zbog toga je, zbog toga je spomenuta na četvrstom mjestu zabrana koje su postojale u svim prijašnjim zakonodavstvima, šarijatima. Ničim se ne može dopustiti, nego može ostati samo kao zabrana nije poput strvi, krvi i svinskog mesa koji u određenim okolnostima i moglo biti dopušteni, jel da? Postoje dvije vrste zabrana koje sama po sebi, koja nikad ne može biti dopuštena i zabrana koja samo u određenom vremenu. Braćo moja draga, <clears throat> mnogima ove stvari ili nisu jasne ili neće da budu jasne ili im ovo promiče. Zašto? Zato što se igraju sa Allahovom uzvišenom vjerom. Zašto? Zato što oni kod sebe nemaju ni onaj aslu iman. Zato što uopšte nisu svjesni ili ako jesu, zato i jesu nevjernici. Da se igranje sa Allahovim ajetima, igranje sa Allahovom objavom nije mala stvar. Da to nisu igre poput igre djeteta u pjesku, ali nije ni čudo, braćo moja i sestre, kada se takvim igrama igraju oni, oni koji sebe nazivaju muslimanima, kada takve igre na indirektan, po navnim znacima kažem igre, na indirektan način napadaju oni koji su bili zajedno s nama u redovima, Kada se takvim igrama i igricama, po navodnim znacima, i na takve igre upozoravaju oni prije nego što su maoču napali zločinci. Kada su govorili i ukazivali, a mi smo to vama govorili, jel da? A, mi nismo sa njima. Oni vode ka ubijanju. Nisu puno različite ove fetve današnjih zulumčara od ovih fetvi koje su danas u rukama i ustima ljudi koji samo malo perfidnije ove fetve formulišu. Nisu puno različite, braćo moja. Ali Allah te bareke ostavlja i ostavit će one Nije Bosna ostala još uvijek bez onih koji će vam govoriti i ukazivati na one koji lažu na Allahovu vjeru i neće ostaviti. Jer se mi, za razliku od njih, ne brinemo o sebi. Mi se brinemo o Allahovoj vjeri zato što nama Allah naređuje, a njima Mubarak, Obama, Reis ili ne znam ko i ne interesuje me više kojim to i kako i na koji način naređuje. Mi, i tu i jeste razlika, što mi radimo ono što nam naređuje uzvišeni i ne brinemo se što možda neki od zatvora čeka neki od nas, to nas apsolutno nije briga. Razočarat ćemo sve one. Mi nećemo prodavati Allahove ajete kao što prodaju oni. Mi nećemo prodavati fetve Muhameda sallallahu alaihi ve sellem u kome kaže poslatam sa sabljom prije sudnjega dana da uspostavlja Allahove vjere, sve dok se ne bude obožavao, koji nema sudruga u vlasti, odredio je da moja obskrba bude ispod sjene moga koplja i odredio je da poniženje padne na onoga ko se suprostavi mojoj naredi i i pada i padaće. Ne, mi ne sumnjamo ni najmanje da će diktatori koji drže vlast danas na zemlji prepustiti ove pozicije samo ispod fetve poslanika sallallahu alaihi salatu wasalam samo ispod ove fetve u tom smislu jest ovaj hadis Allahova poslanika alaihi salatu wasalam da je poslan sa sabljom svedok prije sunnjeg dana da uspostavi zakone Allahove vjere zakone Allahove vjere danas se rađaju kreteni i banditi vi ste svi čuli da je novi egipatski muftija izdao fetvu na zahtjev Vatikana i Izraela o kitanju ajeta o džihadu. Ovo nije ni malo čudno. Ovo nas uopšte ne iznaneđuje, jer Allah te bareke u oteara nam daje znakove na zemlji. Kada mi nećemo da provodimo Allahove ajete, onda se pojave ljudi koji će nam pokazati gdje smo slabi, koji će nam pokazati koliko smo slabi. Jeste, braćo, oni hoće da sruše krov islama. Oni hoće da sruše ono što treba svaki mu'min da pokrije, kao šehadet, namaz, post, zekat i hađ, i da to sve kruniše jednim lijepim krovom, da ga dobro skroji i da ne da da ovo dole ispod kisli, da nađe najbolje letve, najbolji crijep i najbolju građu kako bi pokrio. Danas ne da neće da pokrevaju ovu, ove temelje, ne da neće da pokrevaju kuću, nego su je otkrili na sva vrata i kažu i govore na sve glasove, hodite, evo kod nas, mi nećemo ovo da radimo, mi ne pokrevamo i nemamo uopšte namjeru da pokrevamo ovu kuću, te i takve danas viđamo kako u Bosni, tako u Evropi, tako u Saudiji, tako u Egiptu, tako u Palestini, tako u Iraku i tako u Afganistanu. Ti i takvi prodaju krv umeta Muhameda sallallahu alaihi vselem. Ti i takvi misli da će svojim fetvama ne tako mi Allaha, naprotiv mi ovdje vidimo hajr. Ovi što rade i što rade i što izdaju takve fetve. Naprotiv, Allah molimo da probudi omladinu džihada, da probudi omladinu da ide da pomogne tamo gdje ta pomoć najpotrebija. Džihada će biti skupine koje će se boriti na Allahovom putu do sudnjega dana. Kaže Allah, poslanik salavu selem, će biti, bit će i oni i doći će oni potrepe po takve muftije da im glave osijeku radi toga što se rugaju Allahu te bareke votala, radi toga što su mušrici, radi toga što su taguti, radi toga što se igraju sa Allahovom vjerom, mići da se, zar, Nije čudo što se u skorije vrijeme nekako sve zajedno to dešava. Zabrana nikaba, zabrana ovoga, zabrana onoga, zabrana onoga. Nećete takom, jala, jednoga. Nećete sigurni, budite. Allah samo hoće da nam pokaže vas. Kad vas budemo gazili, da znamo kuda treba da se vratna žila i kome da se presjeće. Allah samo uzvišeni stvara nas i stvorio nas da se, da se iskušava nas da se pokažemo ko će na stranu ovoga ili onoga. Ovo je danas Ovo je danas ta poruka džihada odavde, ta poruka džihada odavde, hoće da nas ubiju, da šutimo, nećemo gospodara nam nebesa i zemlje, naš gospodar nije ni Obama, ni ovaj, ni onaj, naš gospodar je Allah azzavadžel i radi njega radimo i radit ćemo i pozivamo i pozivat ćemo omladinu, kogod može da ode, neka se spremi, neka pomaže našu braću u Iraku, našu braću u Gazi, u Palestini, u Čečeni, u Kašmiru, u Indoneziji, u Afganistanu, kogod može da ode, neka ide, kada može rejs, kada mogu ovi ljudi odavde da ispraćaju vojnike, šuteći šutnjom, da ne kažu da su ti ljudi izašli za Allahove vjere. Ne, oni dove za njih, vojnike ispraćaju koji idu u američkim redovima da se bore, da ubijaju tamo muslimanske žele i djecu. Valahi, mi ćemo, imamo imi pravo, već je od njih da kažemo, idite braćo, kogod može da ide, idite, to su fetve, koje su batal, to su šeitanske, šeitanske fetve. Ova fetva i ove fetve su odraz naše slike i stvarnosti. To su odraz naše slike i stvarnosti. Iskušenje za ulemu, iskušenje za veliku ulemu, kojo je obaveza da ustane i da kaže. Iđma da ustane i da kaže, nisu smjeli čekati ni sabaha da osvane. Wallahi, braćo, znam šta govorim. Ta ulema nije smjela čekati ni sabaha, morala je odmah ustati da kaže da se tom nevjerniku mora osjeći glava, da taj čovjek više ne smije da hoda Allahovom zemljom, jer on dokida ono što ne smije niko osim Allaha te bareke vateala, ovo je iskušenje svima nima, tako su dobili dobijaju, lahko je bili, biti, bilo dati, kilometar zemlje Amerikacima da prave aerodrome. Lako je bilo dati ovo, lako je upustiti Britance, lako je upustiti Njemce i konstantno to i govorimo da su to ta guti koji su pustili nevjernike i sarađuju sa njima i sluge njihove da bi ubijali islam i muslimane. Nažalost, Nažalost, mnogi koji su, jel da vi ste to čuli do skona, branili te egipatske faraone i tagute i nevjernike, pa kažu da su i vidjeli da klanjaju. Subhanallah, subhanallah, ajde sad ustanite, ima li iko da je ljubomora na Allahu vjeru? Gdje su hafizi Kur'ana? Gdje su hafizi Kur'ana? Gdje su hafizi Kur'ana da dadnu svoj glas za ovu stvar? Gdje su oni koji, za koje kaže ovaj nevjernik, da su, da su džaba pa ustanite te ajete, da treba da ih ustanite hafizi Kur'ana i uljepšajte Kur'an svojim dijelima, a ne glasovima. Nama je dosta da slušamo kako neko lijepo uči Kur'an i neko tamo da mili, da cviri, da plaće. Moraju ustati hafizi Kur'ana koji uljepšavaju svoj Kur'an dijelima. Isto tako to važi, to važi i za nas. Ovo je, braćo, svima nama iskušati iskušenja iz dana u dan. Sada je obaveza se govori o ovoj stvari, da se govori o ovim zalimima. Kaže Allah te bareke u ta'ala. Kaže Allah uzvišeni, la jastazinu kellezine ju'minune billahi wal jevmi lahiri, a juđahidu bijem valim anfusim, vallahu alimu bil mutaqin. Oni koji vjeruju, kaže uzvišeni, u Allaha, i onaj svijet neće od tebe tražiti dozvolu da se ne bore za lažući metke svoje i živote svoje. A Allah dobro zna one koji su pobožni. Svišeni dalje. Innema jestazi uneke innema jestazi يستأذئونك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون يترددون kaže uzvišeni od tebe će tražiti dozvolu samo oni koji ne vjeruju u Allaha i u svijet i čija se srca kolebaju pa sumnjaju i neodlučni, su. Allah te bareke o tala naziva ove nevjernicima koji, koji će koji će tražiti dozvolu da ne ide u boj samo oni koji ne vjeruju u Allaha i, u i onaj svijet. Braćo moja, i oni čija se srca kolebaju, pa sumnjaju neodlučni su. A zamislite na kakvom stepinu je ovaj čovjek koji izdaje fetve da se ukida ajeto džihadu, a ne kamoli dozvola da se ne ide u boj. Subhanala razin. Allahu akber. Kamoli dozvola, nego Allah te bar te tala kaže da ovi koji traže dozvolu da ne ide u džihad, da su to oni koji ne vjeruju Allah i onaj svijet. Da su to oni koji ne vjeruju u Allah i onaj svijet. A kamoli, kamoli ovaj zalim. Zatim kaže uzvišeni dalje. Da su imali namjeru da pođu. Sigurno bi zato pripremili ono što je potrebno. Sigurno bi zato pripremili ono što je potrebno. Ovo je veoma važno. Ovo je veoma važno nas spominjati, braćo. Namjera da se pođe traži pripremu, traži potrebu traži potrebu, a to je iman. To je ono što prvo moramo imati kod sebe. To je ono što danas mnogi žele da ukinu. Taj elvela u elvera, ljubav i mržnja u islamu, tu kariku da prekinu, da kažu da je zamijene suživotom, da je zamijene jedinstvom, da je zamijene bratstvom i tako dalje, i tako dalje. Braćo moja i sestre, ova ova fetva i njoj slične, nije ništa drugo, nije ništa drugo nego želja, želja da Amerikanci i oni koji su došli tamo ostanu, ostanu bez onih koji će im se suprostavljati. Ali tako mi Allaha, ove fetve samo gode bolesnim srcima. I nemojte se ni malo čuditi, ne bi me ništa čudilo da krene nekakva vojska, nekakva vojska i da se prestroji u američke trupe, koja je eto, čitav ovaj čitav ovaj period bila pomalo zbunjena, pa eto, eh, taman im je trebalo još ovo, pa da sjednu u američke tenkove i napadaju islam i muslimane. Allah te bareke, o teala, kaže, Inna Allahe hibbu lezine yuqatilune fi sebili i saftan ke enahum bunjanu mersus. Allah voli, Allah kaže da voli one koji se bore na njegovom putu kao da su bedem čvrsti. Allah uzvišeni ove voli koji se bore na njegovom putu. A šta mislite? A šta mislite, braćo moja i sestre, u kakvom je halu i u kakvom su halu oni koji ne vole da se bore na njegovom putu, koji neće da se bore na njegovom putu, kojima je mrsko da ide u boj, a tek oni koji brane da se ide u boj. A tek oni koji idenje u boj zamotavaju i kažu da to nije boj, da je to fitna, da mi pravimo razdor, da mi pravimo nered, da su naši mešćidi i da je naša dava poziva ubijanju i razdoru ovome ili onome. Jeste, jeste dava Muhameda sallallahu alaihi ve sellem je došla da zaštiti Kur'an i sunnet. I onaj ko odbije ili se suprotstavi tom prijeti sablja usijana od gvožđa i od željeza. To su riječi Allahova poslanika sallallahu alaihi ve sellem da se uspostavi Allahova vjera na zemlji i blagostanje koje ljudi, koje ljudi odbijaju. I nije čudo da se u ovo vrijeme pojavljuje i zabrana nikaba, još malo pa će i bradu i kratke nogavice, još malo pa će napraviti ulice kojima će samo moći hodati muslimani sa nikabima i bradama. Ništa me to ne bi čudilo, ali vallahi, vallahi za islam idu bolji dani ovo samo proizvodi iman u našim srcima. Ovo samo daje nama još veću motivaciju da radimo za Allahovu vjeru. Ovo nama samo povećava iman. Ovo nama uopšte neće potisnuti ljubav prema džihadu, prema muđahidima, prema muvehidima, prema ulemi džihada i onima kojima, koji se bore na Allahom putu. Naprotiv, mi smo sa njima još uvijek u svoj džihadu koji se zove džihad ustima i rukama, a ne srcem, koji se zove odbrana dave i suneta na ovim prostorima. A oni koji nas se odriču i dan danas, i dan danas, i nije čudo, kažem, ponovo da se sve dešava u isto vrijeme, ponovo sajtovi, sajtovi o kojima ćemo, inša Allah, reći ću vam na kraju o čemu se radi, Sajtovi ponovo pišu o našim mešćidima, ponovo nas prozivaju, ponovo nas svojim perfidnim govorom upućuju na tagute i na zalime kako bi pokazali da nisu sa nama. Da to ponovo radi. Kakva slučajnost da to se sve radi u isto vrijeme? Kakva slučajnost da to rade u isto vrijeme? Nas to ovdje nimalo i ne zabrinjava, a od strane njih nas uopšte i ne iznenađuje, jer nismo ni najmanje pomislili da će prestati i evo, krenula je, krenula je ponovo, krenula je ponovo njihova, njihova dava, krenula je ponovo u njihova hajka, napad na ovu davu, napad na, na naše mešćide, ali kada sam čitao ta njihov posljednji proglas ili fetvu, ili fetvu, tako mi je la, braćo, otiđite na www.mimberba.com, Tako mi Allah iznenadićete, iznenadićete se. Mi nismo kao oni. Mi nismo kao oni da kažemo, braći, nemojte, složit će vam subhu naproti. Idite, vidite šta govore i o kakvoj se fetvi radi. To su takve šube, to su takve stvari koji riječima istine se želi apsolutna neistina. Da čovjek sa osnovnom školom, sa najmanjom stručnom obrazovanošću može da primijeti koliko ti ljudi, ja se s pravom pitam, da li je moguće da ti ljudi, jesu li svjesni šta govore, jesu li svjesni šta pišu, ili apsolutno više nisu svjesni ni šta govore, ni šta pišu, pa je toliko strah ušao u njihova srca da ne prezaju da ponovo istim sredstvima, kao što su ukazivali na maoču, I na maočani na šeha Nusreta ponovo na adresu, na adresu nas, ali Nek se ne brinu, ni mi se ne brinemo. Allahu ćemo račun polagat. Allahu ćemo račun polagat za ono šta je ko, šta je ko radio. Mi ćemo se išala u tela uz Allahovu tebareke u tela pomoć. Odricati svakog onos, svakog onog koji se odriče sunata Rasula sallallahu alaihi sallam. Mi ćemo slijediti stope poslanika, ali i salatu wasalam. Nećemo davati ustupke u dinu. Nećemo davati nikom da skrnavi dir. Nećemo dozvoliti nikom da ukida ono što ne smije i ne smije niko da ukine. Mi ćemo se oglašavati i govorit ćemo sve dok u nama ima i trun imana. Na ovome putu mi se nećemo brinuti šta će biti šta će biti sa nama, jer nam uzvišeni kaže infiru hifafem hifafem siqa E, Vatikan, Vatikan, jest, krećite u boj, kaže uzvišeni, bili slabi ili snažni i borite se, ođajdu bi amualikum, amfusikum, fi se bili la, kaže i borite se, kaže uzvišeni, na Allahovom putu, zalažući i metle svoje, i živote svoje, zalikum hajrulkem in kultum dalemun, kaže to vam je, neka znate bolje, Neka znate, braćo moja, poštovani džemate, uzvišeni nas poziva, infiru, krećite u boj, bili slabi ili snažni i borite se na Allahovom putu, zalažući i metke svoje. I ne slušajte ove zulumčare, ne slušajte ove tagute, ne slušajte njihove sluge, Ne slušajte njihove produžene ruke, nego se borite na Allahovom putu, zalažući neke svoje života svoje, zato što uzvišeni kaže, to vam je neka znate bolje, zalikum hajru lakum in kuntum talemun, to vam je neka znate bolje. Zato što će Allah te bareke otala ovim svojim robovima, ovim svojim robovima dati uspjeh i pobjedu. Ovo je Ovo je ono za što vrijedi živjeti. Ovo je ono za što se mre i živi. Zato, braćo i sestre, i jesmo stvoreni na zemlji. Nismo stvoreni da budemo kukavice. Nismo stvoreni, jedino ako sami zavaremo. Uzvišeni nam kaže وَمَا خَلَقُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Nisam stvorio ljude i džine, osim da mi ibadet čine. A ibadet je, braćo moja, da sprovodimo Allahovu riječ na zemlji. I ibadet je da Allahove ajete koji su nam objavljeni preko Rasula sallallahu alaihi wasallam sprovodimo i govorimo ljudima, da obznanjujemo da je samo Allah jedini vladar, da obznanjujemo da je samo Allah Bog, da se odreknemo svih mušrika i taguta, kaže uzvišeni, huveladi, arsar rasulehu bil hudava dinil haqqa, li uzhire vola dini, kullihi, valeu al mušikul, on je poslao poslanika sa uputom dinil haqqa, sa istinskom vjerom, sa islamom, Da bi je šta uzdigao iznad svih vjera. Zato smo stvoreni. Zato nas je Allah, braćo, uputio. Zato nas je uputio da je uzdignemo iznad svih vjera, ali preko koga? Hoćemo li to biti mi ili ne? To zavisi od nas. Hoćemo li to biti mi ili ne? To zavisi, braćo moja, od nas. Allah uzvišeni na kraju kaže, ajta, veleu kerihel mušrikun. Kažem, koliko god to ne bilo povolji nevjernicima i mušicima, šta ovdje uzvišeni kaže? Govorite koliko god to njima bilo krivo, govorite robovi moji, nemojte se bojati nije, bojite se mene, kaže Allah, ja sam vaš gospodar, ja sam uz vas, ja sam vaš pomoćnik, ja sam vaš zaštitnik, ako ste me upoznali sa svojim im, mojim imenima i savršenim svojstvima, onda se ne bojite njih, nego se bojite mene, I svaki put kada umet Muhammed ali salatu selam i pojedinac i pojedinac prije svega zaboravi koga ima, zaboravi da ima gospodara koji može sve, zaboravi da ima i ne zna da ima gospodara koji radi šta hoće, onda skrene sa ove trase. To je ključ njihove zablude. Mi nismo zaboravili i nećemo zaboraviti i ne zaboravljamo i molimo Allaha da nas pomogne da ga ne zaboravimo, da nas pomogne da nam omili Islam poznavajući njegove ajete i mi nećemo biti od, od tih Voljavu kerel mušekun, koliko god to ne bilo polje nevjericima, nećemo biti od ti koji nakon što dobiju uputu i ajete i dobiju blagodati od svoga gospodara, počinju i završe sa ovim krajem ajetima, onda hoće da budu po volji kome? Americi, da budu po volji Evropskoj uniji, da budu po volji ovome ili onome, jer ih je puno, jer su na većini, jer su jaki, jer su bogati, jer imaju dosta para, a uzvišeni kaže, ne, nije poslao radi toga poslanika, znajte dobro, on je poslao poslanika, sa uputom, vodinil haq, sa istinskom vjerom, da je uzdigne iznad svih vjera. Šta ovo znači? Da govorimo istinu, da uzdigne se Allahova vjera, a ne izdet ili bilo ko drugi. Ne, da se uzdigne Allahova vjera, zato i živimo, zato i radimo, zato i ibadet činimo Allahu ovim stvarima. Hoćemo da uzdignemo Allahovu vjeru, a ne sebe, koliko god to kome bilo krivo. To nas apsolutno ne interesuju. To nas apsolutno ne zanima. To nas uopšte ne interesuje. To što zabranjuju nikabe. To što hoće da utrnu Allahovo svjetlo. To što misle da mogu, to je samo znak da više ne mogu da znak da pokažu svoj kufr. To je samo znak da više vide da ne mogu tenkovi ni avioni Allahovoj vojsci ništa, nego pokušavaju fetvama. Znajte, braćo, ovo je hajb za umet. Wallahi, wallahi, umete Muhameda sallallahu alaihi sallam, ovo je hajb za umet. Ovo je početak njihove propasti. Kada počinju da javno propisuju zakone, to je znak da propadaju, jer više nema nemaju snage, ne vide više snagu u tenkovima, ne vide više snagu u Americi, propada ekonomija, propadaju, pa, se, pa požuruju da spreče islam, nećete vallahi, nećete vallahi, sam ja vam sleduje kad tad zapamtite, ne mora izet nikad uzeti sablju, ne mora nusret nikad uzeti sablju, uzeće kod uzme, nije bitno, mi smo u koridoru koji se zove umet Tauhida Muhameda sallallahu alaihi veselem, da li ćemo na tom koridoru završiti na početku, u sredini ili kraju, to nas uopšte ne je briga, to nas uopšte ne zanima, nas nisu učili, niti nas uči Muhammed s.a.v. da budemo kukavice, nas nisu učili i ne uči Allaho poslanik da sjedimo s novotarima, nas nije učio Allaho poslanik s.a.v. da sa njima sarađujemo, da sarađujemo sa kršćanima, sa židovima, sa zulumčarima, ne, kaže uzvišeni, ja i olazine aminu la te takrizu lihude va nosara, eulja e ba'duhum, eulja u ba'd, va me je te velehu minkum, fe innehu minhum, inne Allahe la jehdil kome zalimin, o vjernici, ne uzimajte iza zaštitnike, ne uzimajte iza zaštitnike, ni njih, ni njihove zakone, ni njihove tenkove, ni njihove avione, ništa vam, kaže uzvišeni, ne treba od njih, vama je dovoljan, hazbun Allahu, ne me vakil, dovoljan sam ja, dovoljan dovoljan je vaš zaštitni gospodar, a onoga koji uzme tako kao takve, Allah neće štititi. I mi krećemo u zaštitu koga? Gospodara Azoveđel. Mi krećemo u zaštitu onoga koji kaže kum fe je kum i ono bude. Mi vladara dana sudnjega, vladara nebesa i zemlje, zašto uzvišeni? Zato i kaže vladara dana sudnjega, Maliki je umidin, to učimo. Jer uzvišeni ovdje pušta, dozvoljava svojom voljom, odredbom i kadrom da se neki sebe nazivaju vladarima i muftijama i ovim ili onim. A uzvišeni dozvoljava, ali Malik je omidin vladara dana sudnjega, Tamo će uzvišeni kada im kaže gdje su vladari, gdje su oni koji su izdavali fetve, gdje su oni koji su se rugali mojim robovima, gdje su oni koji su ubijali moje robove, gdje su oni koji su ubijali tlačili moje muđahide, gdje su oni koji su zatvarali, gdje su oni koji su potvarali moju vojsku, gdje su oni koji su ubijali moju ulemu, gdje su oni koji su ubijali moje poslanike, gdje su silnici ovi, gdje su muftije ovi, Gdje su učenjaci ovi? Šta ćete onda reći? Šta ćete onda reći vi, učenjaci parlamenta i taguta? Limenil muhku jome li lahil vahidil kahal? Kada uzvišeni kaže, kome je danas vlast? Limenil mu kome je danas vlast? Allahu jedinom moćnom. Allahu ekber. Allahu ekber. Tu se razlikujemo. Mi idemo u zaštitu svoga gospodara, ubjeđeni da smo na istini, ubjeđeni sa snagom i jakinom onima što nam nudi i što je proizveo Kur'an iz nas, onoga što je proizveo Kur'an i što mora da proizvede druga, prva prisjega nakadi, druga prisjega nakadi, što kažu ashabi Allahov poslaniku, sallallahu salallahu ve sellem, kada je bilo malo, kada su bili nejaki, kažu Allahov poslaniće, u prvoj prisjegi, jel da, govorim 11. godine po hijri, Allahov poslaniće, kada su dali beju, kada su dali beju Allahov poslaniku, sallallahu salallahu ve sellem, što kažu Allahov poslaniće, mi imamo zategnut te odnose sa židovima, možemo mi to rešavati sabljom? Ha? Kaže Allahov poslanik, da saba, braćo moja, iz Tevhida, iz imana, iz ljubomore, da se skrnavi njihov poslanik i da se skrnavi Allahov din, iz ljubomore, da se sprovode Allahovi ajeti na zemlji, da srede Ebu Džehlu u glavu i kompaniji, zato je uzvišeni i počastit će tako nam Allaha jednoga. Počastit će kad tad svoje robove ovim da gledaju kako se sabljom rješava zulumčari i taguti. Wallahi kad tad, wallahi kad tad, Ali ako mi to ne doživimo, sudnji dan, inša Allahu mi se nadamo Allahovoj pomoći i dobroti da nas tad zaštiti, da nas tad uvede u dženecke vrtove kroz koje će rijeke teći. A oni, svi oni koji se igraju i misle da se mogu igrati sa Allahovom vjerom, da nazivaju sunet bidatom, da nazivaju sunet bidatom, a bidat džihad sunetom, da institucije same sebe kažu da su ešarije, maturidije, kažu da su od sunneta, da su to džemat, da su to džemat, kažu da su sunneta, a oni koji oživljavaju sunnet, kako praktično, tako vizuelno, tako individualno i vanštinom i unutrinom nazivaju onima koji cijepaju džemat muslimana. Wallahi ćemo Allahu polagat račun za to. Wallahi, wallahi spreman sam sada da umrem sa ovom definicijom i ovim što radim za Allahovu uzvišenu vjeru. Spreman da gledam Omera ibn Hataba u oči i da mu kažem ja umer, ja umer, sa, ja nisam bio slovotarima, nisam ni ti, jel da? Da pogledam Alija, da mu kažem ja Ali, ja nisam bio slovotarima, jel da? To nije bio ni tvoj džemat. Nam, da pogledam Ebu Bekra i da pogledam poslanika ali i selatu veselam u oči na sunjemu danu. Sprema sam i da mu kažem, Allaho poslaniće, Allaho poslaniće, ja nisam na dunjalku imao džemat sa novotarima, a nisi niti, jel tako? To je tvoj sunet. Ja sam spreman i to je ta, to je ta metoda, to je taj pravac kojim nam naređuje Allah te bareke u otala. I sam da dođem na sunji dan i kažem, gospodaru moj, Gospodaru moj, ja sam uzdizao tvoj din na zemlji, nisam dozvolio ili borio sam se koliko god sam mogao da se ne skrnavi sunet tvoga poslanika. Davali smo sve od sebe, gospodaru naš, a ti to najbolje znaš. Nismo htjeli da prljamo džemat, htjeli smo da džemat bude isti ko što je bio džemat u Muhameda s.a.v. bez Ešarija, Ridija, bez Otezila, bez Harižija, bez Sufija, bez šija, takav smo htjeli džemat gospodar naš, pa smo se okupili oko te osnove, a ti si vladar, ti nam presudi gospodaru nebesa i zemlje. Zato poručujem sebi i vama, braćo moja, da nas ovo uopšte iznenađuje. Iz dana u dan ove fetve i ove gluposti što je danas iznenađuju. Mi znamo svoj pravac, idemo dalje, idemo za Allahovu te bareke, u pomoć. Nema stajanja, nema posustajanja to što zatvaraju, to što hoće da ubiju, to što ovo, to što ono, bolje od nas su ubijali i zatvarali, bolje od nas su ubijali i zatvarali, braćo moja draga i sestre, nemojte da živimo za dunjaluk, nemojte, ahiretu hajru evka, mi smo na ahiretu, ponašajmo se kod smo, Kada smo mrtvi, ponašajmo se, kada smrt dolazi za pet, deset sekundi, sad, dva, tri ili pet, ali uzdržimo Allahovu riječ i moleći Allaha te bareke ve tala da tako umremo. To su naše bitake, to su naše kartice, to ono što treba da ponesemo na sudnji dan. Ne okrećite se za onima koji nas napadaju, koji lažu na nas, koji nas potaraju. Razotkrio je Allah, razotkriće ponovo. Nekom povećava iman i jekin, a nekom povećava propast. Molim Allaha uzvišenu da ove, da ove tagute koji izdaju fetve, da ih usmrti, da im pošalje svoju vojsku. Molim Allaha Tebareke Vatala da im pošalje skakavce da im uđu u noseve. Molim Allaha Tebareke Vatala da im pošalje crve da ih jede. Molim Allaha Tebareke Vatala da je uništi da nikad ne progovore više. Molim Allah uzvišenog da pomogne islam i muslimane gdje god živeli, radili, borili se. Molim Allaha te barek u etala da pomogne svoje muđahide i da pomogne džihadi muslimane gdje god da se bore. Molim Allah te barek u etala da uzvisi islam i muslimane i da pomogne džihad na njegovom putu. Molim Allaha te barek u etala da uništi i da ubije sve ta gute svojom vojskom. Molim Allah uzvišenog da sve one koji izdaju fetve okreće Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem da im to vrati u lice. Molim Allaha uzvišenog da nas stavi u safove muđahida i oni koji se bore na Allahovom putu. Molim Allaha te bareke u oteala da oslobodi naše muslimane iz zatvora, naše muđahide iz zatvora, naše mohsine iz zatvora. Molim Allaha te bareke u oteala da oslobodi našu ulemu iz zatvora da vrati Amerikance kućama ovim validskim kolicima i sve one koji se bore proti muđahida. Molim Allah, Tebare, Kvetala, da uništi tagute, da nam pokaže tagute da i vidimo. Molim Allaha te bareke ve taala da im pošalje svoju vojsku u vidu životinja. Molim Allaha te bareke ve taala da ih usmrti sve do sabaha. Molim Allaha da ih usmrti. Molim Allaha da im uništi njihovu ekonomiju. Molim Allaha da pošalje oblake da im proguta avione. Molim Allaha uzvišenog da ih proguta da više nikad ne mogu govoriti. Molim Allaha te bareke ve taala da im uništi njihove imetke. Molim Allah te bareke u otala da im uništi njihove tenkove, da im uništi njihove kolonemu da bol da propali. Molim Allah uzvišenog da uzvisi islam i muslimane, da budemo mi ti koji ćemo uzvisati Allahu te bareke u otala reč, ne bojeći se ničijeg prekora. Molim Allah da nam podari snagu muđahida, molim Allah da nam podari snagu muvehida, molim Allah da nam podari razboritost, iskrenost u govoru, iskrenost u dijelima. Molim Allah da nam primi naše dove, molim Allah da nam ukavoli naše dove, molim Allah da u Bosni proizvede muđahide, molim Allah te bareke u otala da nas pomogne dajama, molim Allah uzvišenog da ponizi svakog onog lažova, bilo to alim dajja muđahide, bilo ko, da ga ponizi zato što laže. Molim Allah te bareke u da svakom onom ko nama spletkari, da mu vrati to u lice. Molim Allah te tebareke ve ta'ala da uništi svakog spletkaroša koji radi i živi na račun njegove vjere. Molim Allah uzvišenog da im svete, svete njihove imetke, da im to vrati, vrati tamo gdje su uzimali.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 الفجر عداء له ضبح وإيراء سنابكه من العنبر يفوح أريجها أعطر من المسك من الإذخير كأن برهجها الأزهر كأن بعرفه الألماس قوي قلبه حساس من المسك من الإذخر كأن برهجها الأزهر كأن بعرفه الألماس قوي قلبه حساس إذا ما